Gozen hemendik mugitu gabe aldiz aberastasunen banaketa asida. Eta bai, atzo gauean, amar milioi euro balio lituzketen bitxiak lapurtu dizkiote Kim Kardashiani. Berez, kontza eraztunak bakarrik lau milioi euro balio ditu. Munduko prentsak guzian aipatzen da berria Kim Kardashian pipola. Ola deituko dugu, ez dakit nola deitu berden egiaren ez baitakit zer erregiten duen eh, bizian eta diruan undik atera duen, baina famatua da eta horrek oi hartzuna sortu du. Segur da, ez dut hori ez ez datuko, traumatizoatua izango dela, normal loturik atxiki dute, bere biziaren zat beldurrukan du, humanoki ez dira biziko esperientzia onak hauek. Baina aldiz ez dugu plenituko ebasketagatik. gatik. Ez, dakit, eh? amak milioi euro balio zituen ahri eta girgileriak lapurtu dizkiotelako. Pentsa, Parixen bidaian horiek ahri zuen balixan, zonbatukan behar dituen etxean edo bere etxe desberdinetan. Eta batek errandu alta, ne menturatu ez dena erraiten. Filip putuk. Hainitzek politikariek sekuritate falta ipatu dute horren ondutik. Pariseren irudia zikindu zutela bandiloiek edota figarrok ere artikulu oso bat egindu horta zeranez turismoak kolpe bat hartu zuela lapurketa horren gatik. Zenbakiak da guzti eman ez, eh? gaur, jadanik. Pentsa, eta NPako autagaiak txio baten bidez, zer errandu, beha, uxe, simpliki, behatzi milioi bitxiren lapurketa, aberastasunen banaketa ezinbestekoa da iduriz hasia da deia. Lapurketaren defentsa hartu du azkenean eh, putuk. Baina berden moran, hainitzek pentsatzen duguna ere jandu. du. Lapur horien geroa ez dut ezagutzen, ea hori esker bizi edarrago batukaren duten, ala ez, edo presondegian bukatuko duten, ez dakit. Indian aldiz, urtzoak ere preso emaiten dituzte. Horretzizte joen hasten justuki, kronika batean aipatu nuen, Ursoak biziki argiak zirela inkesta zientifiko baten ondorioz, edo esperientzia zientifiko baten ondorioz, agertu zen, sori hauek irakurtzeko gaitasuna bazutela. Indian ulertu dute hori, eh? Pakistango muga pasatzen zuen urzo batek mehatxu mezu bat bazuen lepo inguruan. Indiaren aurkako mehatxu zuzena, militarki zona biziki sensible batean, eh? Jan behar da, atxamana izan dela sori hau, Ezkira gehiago mila behatzen eta irrogeita amekako aurrak, gaur aur guziak presgira indiaren kontra burrokatzeko. Uh, Bihitzez, mila behatzen eta ameka urtea india eta pakistanen arteko gerla garaia izan zen, gerostik Bangladesh sortu zuena, La dut biziki simpleki, eh? baina indiak biziki serioski jartzen du urtzo horren mesua, laskar etaiba talde jihadistak izen petu baitu, iduriz ursuaz ere mes fidatzen aldira Bon, ulertu dute, horrek horregatik ere preso atxikitza erabaki baitute gaizo txori hau. Itzeta Eta mm, musika, pixka bat, Nafarroako bidea hartuko dugu, Bianako erentzun eta lodosako ibaialde ikastolek, mila behatzion talarrogeita mabiko Nafarroa inezeko kantua egunaratu dute. Hainbat hizkuntza gutituen Eh, be, gutituekin egindako bertsio batean. Hor dira adibidez uh, be, eh, bertsio berrian, kitsua, kasubiera edota kortxikera, entzuten aldira tarte untanan. hortxikarrak entzuten dituzi hemen, hortu eh? zisten bezala. Eta beraz, eh, kantua eguneratzea erabaki dute hizkuntza gutituen ahunditasuna aldarrikatuz eta elkarren arteko zubiak eraiki nahi dituztela uh, oroitaraziz eh, eta beraz, Nafarroa oine zentzat ere promozio pixka bat emengo hizkuntza eta munduan zehar beraz, olako lutura bat eta olako zubi bat eginez. Mm Bon, ideia hona da, eh? menen egia da entzuteko, uh, ez dela biziki nafarroa inezen kantua, proposatzen dautziet, hemen txe. Artu tenka tira, hau da orten golema, eta urriaren amagosten aski, nafarroa inez. Tira! Ekaiaren amaseian. Hala, zehatzai izan gitu. Tenka tira hau da Nafarroa oin ezen lema aurten eta Uriaren amaseian duzue itzordua ebro inguruan erran bezala. Eta musikan baikira informazio praktiko bat eh, musikari guzientzat Durangoko azoka urbiltzen ari da, bendu astapenean izango da, lehen asteburu hortan, eta azoka egunetan haotxenea gunean jo nahi baduzue uh, jakin bihar asteartarekin, eta goizeko behatziontan idekiko dutela zuzenean jotzeko zerrenda, bi baldintza soilik badira Euskaraz sortutako lanak izaitea, eta aurten beraz 2008an uh, eh, ateratako musika edo diskoa izaitea, diskoa bainan izaitea, zeiten alda edo zein beraz Durangoko azokan jotzeko bihar duzue itzordua zerrendetan sartzeko gure kronikalariarekin segitzen dugu orain. eta hitz eta eh, astelena izanki gurekin dugu, um, iraitz, Sofia atxalde hon. Atxalde hon. nuen zure izena. Bai, ikusi dut. Bai, <laughs> astelena da, bakizu. Bo, Bo, ez barkatzen, baina, ba, ma. Bo, <laughs> ez du, ez du, Iraitz gurekilan eta mm, horretaraziz eh, psikiatrian lan egin duzula hainbat urtez. Hor eh, be gai bat hautatu dugu emankizun untan aktualitateari lotuz, uh, haste buruntan baionan gertatu uh, ondotik, bi aur hilak beraz itoak atseman dituzte, eta haien ama beraz uh, beraz uh, artikuluan eta prentsan ikusten dugunaz, irakurtzen dugunaz, Eta beraz ideia zen, baipatzea bipolaritatea, zen, eta bon, egia da hortik gauza hainitz zateratzen direla, artikuluak askidea irakurtzea, eta komentarioak azpian txustut, orain txitan hori nintzen artikuloa irakurtzen, eta argigarria da zer irakurtzen alden, bau saian eh, bezala. Baina, bo, deia hori, pixka bat eh, argitzeko uh, bipolaritateaz, zer den ulertzeko uh, psikiatriak izendatzen dolarik eritasun hori, zer den ulertzeko. Bipolaritatea, erriten duen bezala, da bi... Um... Bi umore desberdinen era, bi, bi humore desberdinen uh, desekilibrioa eragiten duen eritasun bat da. Jan mm -hmm. dela uh, pertsona bat nun uh, uh horren orekaren atxikitzeko zailtasunak diren, eta beraz edo uh, euforia fase batean izango da, edo depresio grabe baten fasean. Mhm. Bo hor, uh, eh, bipolaritatea, pentsatzen badila, kasu desberdin hainitz. Kasu eta mota desberdin hainitz ah. bada, eh? bipolaritatean ere eh, badira desberdin hainitz. Bai. Zein dira? bo, e, zenbakiak dira, dira tip bat, tip bi eta olakoak, baina desberdinak dira, dependitzen du euforia fase gehiago diren depresioak baino, eta hola kalkulatzen da pixka bat ze uh, tip e, hortan uh, sartzen girena. Hmm. E, bipolaritatearekin, zenta hor, uh, ikusten ditut, buruan ditut egin komentario oso oso batzu, uh, batek haiten zuen, erakaslea zen eta bipolara eta utzi da lan egiten erakasle gisa. Olako komentario bat entzuterakoan? bai, bipolajek, eh, bipolaj hainitz bada, eta bipolajek uh, zu eta ni bezalako bizi bat ukaiten aldute, uh, lan postu bat, horeka bat atsemaiten aldute, eta beraz ez dute bat ere... Fe, beste bestetaik eh, bazterturik eh, izan behar. Bipolar eh, delarik edo nola pasatzen da eguneroko bizian, biztana desberdintzen dut? Zuetan bezalako pertsonak dira, salbu pertsona horiek badutela mm, fragilitate bat, da justuki umore horren horrekaren atxikitzeko, eta mm. da eguneroko tasunean, denek bezala, baditugula gure zailtasunak, momentu honak, eta hoientzat beti izan behar dira uh, uh, umore horren ekilibrioaren mantentzen Eta hortan indahak egiten biziki zaila da, zenta eh, zerbait poz, poz, uh, eh, pozaiak hartzen duen zerbait badelarik. Biziki fite igotzen, igotzen aldira euforiarat, eta euforiarat igotzean uh, euforia zitzeiten udalarik, suna zari naiz, eh? ez mm. da, ba, bapateko uh, gauza bat, poliki-poliki instalatzen den zerbait da, eta poliki-poliki jende hori hasiko da adibidez, ez gehiago lo egiten, ez gehiago jaten, ez gehiago edaten, beti mugimenduan, ez dute denborarik beste uh, deus egiteko, zenta dena beti presak egiten dute, eta egoiten aldira, hola, luzaz, eta horrek akartzen ditu askotan delir batzuk, aluzinazioak, eta uh, egoera fisiko biziki, biziki lahiak, batzu joiten aldira infartus bat hartio uh, egoiten baitira dian, edan talo egin gabe, hainbat eta hainbat egunez, beste batzu izaiten aldira ajunt paranoiakoak, eta hoien bizialan alan jerean ezari, eh, eta bar, eta gero badira besteak, nun depresioan sartuko diren, eta trip depresioarekin askotan heldu dena da eh, suizidio arrisku hori eta eh, hori uh, orduan hor pertsona horiek uh, biziki gaizki senditzen dira beti eta orduan bipolarra den horrek beti, beti indarra egin behar du uh, estabilitate hori atxikitzeko biziki eritasun mm, da zenta Hori gaiten nuena, eguneroko bizian denek baditugu gauza on txakak eta kudeatzen ditugu, bai batzutan tristegira, batzutan kontent, batzutan biziki kontent, eta hola pasatzen da egun batetik besela, benen oientzat beti, beti indaja egin behar dute horiek horren atxikitzeko, eta bereziki etiketa hori dutelarik, eh, justuki eh, bipolaja etiketatua direlarik, ingurukuek atxemaiten badute sobera konten dela, edo hasten dela sobera triste izaiten, bere ala uh, pixkat ba, sasiak dira, eta jende hori normalki biziki zaindua da ere, uh, ala megero ejan behar da tratamendu batekin, jende horrek bizi ahunt normala eramaiten alduela. Eh? Beraz, ez du bat ere uh, uh, oztopatzen adibidez erakasle uh, izaiteari aipatzen alda ere, bon, nugu, eh, ez du nahi eh, bipolar bat denak, badura euforia edo depresioa eta bere bizia beti hola dela. Eh. Ez ez, izaiten aldu bat bakarrik, eh? izaiten alda ba-, bat bakarrik euforiak zagutzen dituena eta sekulan depresioa ere. Bai, bai, eta horreka bat ere duena, baina bai. berak kontrolatzen duena, eta bak, beraz ez bai. da, pentsatu behar. Eh. Eta um, e, pentsarazten da, azkenean gaur egun geroztak gehiago, erten ziren bipolaritatea duten jendeak bai, Eztu, bai, bai, garai batez, uh, trist, jendea tristezelarik gaiten zuen depresioan naiz, uh, biziki hori izan zen ere, hola, moda bat, baina jendeak egeski gaiten zauzun, eh, ba, depresioan niz. Egan ordez tristeniz, jena idut, uh, eh, eta mintzatuz pertsonarekin, oh, hartzen zinen adibidez, eh, bere amatxik galdu zuela, edo eh, lanean arazoak zituela, eta beraz triste izaiteko ahazoinak bazituela, beraz, etzen depresioan triste zen, eta berdin gero instalatzen ala eritasuna bainan. Eta bipolarekin berdin gertatzen da, orain pertsona bat um, joaten da medikura gezkisen itzen delako, eta medikoak eskatuko diogu, dio beti, ba ote dituzu batzutan momentu batzu nun eh, bestegunetan baino eksitatuagoa sentitzen ziren pixkat eta nork errango du ez ez denek reiten dugu baiet bai. eta hor bere ala etiketa heldu da mhm. eta etiketa Bada sistema bat? Nire ustez, bada sistema bat, bai, bada sistema bat, badira eh, laboratorio farmacetikoak gibelean, eh, bada gauzainitz, eta egia da tratamendu horiek ario dira, tratamendu horiek balituzte ere eragin txahainitz, beraz, mm beste tratamendu batzuekin zuzendu behar direnak, eta biziki, beraz, eta sobera egeski, orain, egiten da jendeari bipola jadela, eta alta, uh, biziki eritasun uh, lahi bat izaiten alda, biziki untsa edo horrekatzen alden, zindasendatu, horrekatzen eh? alden, eritasun bat da, eta egia da, aktualitatea ikusten dugularik eta ikusten dugularik olako drama batzuk, eh? ez da niretzat drama bat da, eta emazte horrentzat, eta aujak eta beregu inguruko entzat, baina emazte hori pentsatzen dut, uh, zer nolako... Uh, Zer nolako estaduan izan behar den orain, eta nola izango den bereziki gertatu dena uh, ulertuko duelarik, ulertzen badu, eta Eta beraz egia da, uh, eh, uh, eh, bikasu egin behar da, denak eh, bipolarak izaiten algira, eta bikasu egin behar da, eramaiten diren etiketekin, eta erraiten diren astakeriekin, zenta, bai, bipolarak delarik, be, bai, erakasle izaiten alda. Bai. Bat dira, medikoak direnak, baditugu ere ezagunak dira, batzu politikan ari diren gizon batzuk, bipolarak direnak, eta batak ez du besteak entzan. Eta mm, gaur egun ere gainera ez da elementurik hori ikakotzen artean, fem, emaztea ama... Ez, emaztea etiketatu da bipolaja, deia hori prentsan agertzea aski uh, eh, grabeatxe maiten dut, eta beraz bipolaja denez uh, suposatzen da berak uh, berak era hil dituela bera Hori suposatzen da, baina suposizioa baino gehiago, azken finan hori bakrikantzuten da, azkenan inoak ezakigu zagertatu den, Hor behiz itzultzeko, eh, beraz, aipatzen zinuen eh, erremedioena eta gerozta gehiago, azkenean erreski kategorizatzen zela olako eritasun psikiatrikoetan eh, jendea, gibelean ere be, ba, zelako dirupiska bat egiteko, azkenean erremedioekin eta bax, me medikoak, medikoak zergatik <laughs> hortan txartzen dira, fe, ez dugu... Ez dena konfiantza guzia utxiko medikoen gan, ezin da hori egin, baina eh, nahi du junt medikoak ere hortan sartu adela, sistema hortan, eta badela horiek ere baituztela bantailak, adibidez, erremedioekin? Bai, bai, bai, hori ezaguna da, eh? Bistan dena, erremedioekin badituztela bantailak, bai. Horiek saltzen badute... Eh, horiek uh, hainbat tratamen, tratamendu eman eta horren araberako pari bat joango dute bai. Hori, eh, da, uste dut debekatua izan dela. Mm Baina beti bada. Eta, eta gero, badakizu medikoek, eh, hoien komertzioa egiten dute ere oien klientelaren inguruan, beraz, eh, bezero gehiukan eta e, konsulta gehiago sartzen dituzte, eta orduan egia da, bipolar bat, e, fe, bipolar txiki bat, edo e, zuta bez, nita bezalako azken finean bipolarak girenak denak, denak, e, olako batek, olako bat sendatzea, psikiatra batek biziki egresa da, zenta ez gira bipolajak, beraz, mm. ala. Egiazko bipolaja dena, uh, nahi dut, eh, eh, ez da bizi eguneroko tasunean uh, gugiren bezala, sufrimendua handia da, ez bat ere, um, eritasun biziki, biziki gogoja da, zenta da, benetan eguneroko bojoka bat uh, bere buruarekin, benetan. Mm. Ekilibrio hori... Beti mantentzeko. Bai. Beti, beti mantentzeko, atxikitzeko, gainera askotan, diende horiek nahiago du pixka bat euforian izan, zenta azken mm. finan hor lortzen dute gauzain hitz egiten bai, eta lasatzen pixka bat, hori da, eta lasatzen eta egiten, eta azken finan eh, badakite horterat iristen direlarik, gero eh, eskapatzen zaiela eskuetatik horeka hori, eta hor sobera gora igotzen direla, beraz mm. beti, beti, beti, ari dira horren mantentzen eta mm. askotan uh, sufrimendu handia da. Mm. Bada, holako burroka eta joko ere kakotzen hartzen bai. erten dute, baina eh, bai, bai, egia da eufori momentu horiek uh, onak izaiten aldirela ere, zenta... Ba, artista initz, justuke hitzen badira initz uh, bereziki pinturan hortan uh, adituak zirenak eta hoien uh, uh, ezagunenak egin dituzte, olako krisi momentu batzuetan, justuki. Mm. Bai kudeatzea da, komplikatia eta... Bai, eta berda benetan imaginatu e pertsona horiek egunero bojokatzen direla horien e, izaitearekin zenta hori da azken finean eta biziki, biziki akigahia da mm. eta eta hori egiten ona edo zen gauza txiki bat heldu bada des, desoreka horren eragiterat bere ala, bere ala izaiten alda katastrofe bat, benetan eta bukatzeko berdin medikuetara <laughs> berriz itzultzeko, e, berriz burura aldo zait, egia da, zakit nun hori naiz izan zen ola, medikuen topaketa bat, mendik ez urun, eta behori zen, eh, medikoak ziren eh, laboratorio batek gomitaturik, eta zer nahi opari bazituzten, eta azkenean... Orren... Zer nahi, opari politak dituzte, ez bat eta bloknot not bat gukukaitena dugun bezala, ez ez... Biziki opari edekak dira, batzuntzat bidaie batzuk dira, Uh, bon. Gero, ikusten duzu, ala ere, nahizta uh, mm, eh, osasun mailan hori kritikatu, zaila zait oraindik dik hitz egitea eta horren aipatzea. Eta, mm, zaila zait, zenta iduritzen zait, uh, sekretu bat dela eta txiki behar dela baina nahazuin duzu eta uh, bai medikuak uh, opariak badituzte, hainbat tratamendu uh, maiten badute eta hori uh, gaiten izuna opari uh, mm -hmm. biziki, biziki ederak. Bon. Me, mediko guziak ez dira eta lortzen dut da. Ez, beharrik, beharrik. Baina negia da, batzuk badirela eta ongi dela eh, batzuetan eh, dugun tratamenduari so egitea, ikustea zendako hori eman duen, eskatzea ere zendako hori maiten duen, eta batzutan bigarren abisu batenan hartzea ere ikusteko benetan uh, bi medikuk bergauza haiten badute, bai, baina nekia da, batzutan mereziduela, osasuna zari girelarik merezidu bakoitza ere bere buruari galderak egitea, eta batzuetan erantzuna sobera eh, fite edo egiten bada, be, berdin bigarren abisu baten hartzea, eh, hori mm. konparatzeko be, eh, bederan, eta egia da, hori gehiagok egin beharko ginuke. Mm. Bo, ebe ala, horrekin bukatuko dugu gaurkoan iraitz Sofia Horre, eusi, hori nahi zen, zure ah, arantzai eta bestaldi bat arte, beraz, eh, izaduntza. Berdin, Berdin, Mileskar. Eta hitz eta putz eman kizunean eh, laster gure gomitaren eh, tenorea, gurekin eh, gaur Nikolas Blain izango da. Paueko ausitegiak erramezala elkargo bakararen kontrako elegitea. Ez ez du gaur remandu bere erabakiaren berri, be, berri zaipatuko dugu, beraz zer dioten baterako kideak eta zerbide hartuko duen beraz orain elepak eta bereziki be, horren prestak eta urtahilaren lehenean 2008an plantan eman behar baita. Bostak eta erdi mementuz Euskal Iratietan berriak zurekin bernadetar gain. Helep egiarteko elkargo bakararen proietua legearen arabera eremana izan dela eta kontrako autetxiek egin bi errekursuak baztertuak izan dira, hori erabakidu atxaldeuntan paueko hauzitegi administratiboak. Errekursuak joan den asteleenean aztertu zituen hauzitegiak, bainan errekursuaren mamia berantago aztertuko dute juiek urte astapenean lekuan emanen den elkargo bakararen alde aldeko lanak segitzen ahalko dira. Erik Morvan prefet berriak berekoer kargua egun hartu du pauen, pierre andré Duranen segida hartzen du, haute eta departamentuko kargudunen aitzinean eginduen sahitzian, herri elkargo berrien sortzea, laborantxako krisa, migranteen errezebitzea dira besteak beste aipatu dituen lehentasunezko dosierak. Joan den ostegun atxean kanboko errobi kolegioko zuzendaria jo zuen emeetzi urteko gaztea, behatzi hilabete presondegitarat, horietan hiru fermu kondenatua izan da egun baionan. Afera konpontzeko bide honia larun bat untan Durangon bildu dira Baiona eta Durangoko herriko etxeko ordezkari, baita rugbi elkarteetako eta federazioko kideak, haez Baiona errukbi bat asunak barkamena galdegindu eta gutun bat igoriko dute jokolariek ondoko egunetan, buruilaren hiruan Durangon izan gertakarien ondotik. Silaba Iparaldeko Bersulari Xapelketako lehen finala itzinekoa orai baigogin izanen da heldu den larun batean, muskildin iragaiten zen larun batean azken kanporaketa eta hor, eneritz zabaleta da nagusitu. Itzordu berri bat entzuleak, aktualitatearen komentatzeko saio berri bat abiatzen dugu Euskal Iratietan hilabeteko lehen asteleenetan. Gurekin izanen ditugu Dominika Iruti ekonomilaria, Eguzki Urteaga soziologua, Goizeder Taberna kasetaria eta Michel Berroko erriguen laboraria. Lehen txaiuan, komentatuko ditugu, besteak beste, asteleenean berian paueko administrazio tegiak hartu behar duen deliberua elepari buruzko erreko txuetaz, egualdeko hautezkunden ondorioak, lab sindikataren bazterketa entxegua eta beste. Eta zuek ere entzuleak zuen iritzia plazaratzen alko duzue. Aktualitatearen komentatzia Euskal iratietan, asteleen arratz untan, zazpiontan. Errepika, biara munean, lauontan. 2008tik 2008a arte Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea izan da Iñaki goirizelaia. Egitura zertan den, Ipar Euskal Herriarekiko loturak, una asterteko goiz behin aipatuko ditugun gai batzuk. Utsumandoka mandokan aste huntan, Charles Bidegain Marti izenaekin jinen zaiku. Udazkena bezala, markatzen du sasoina finitzen dela, eta horren frora zen, dola guti, etxetiarrek egun hartan edo hor nunbait, baita, markatzen zutela etxetiri partitzia beste batetara joiteko. Peio Etxeverian txarten zertako independentista ernanin eta ez baiunan libriaen hildotik jeraikiz, oaikuan Frantziako irauzaz solas eginen deiku eta Euskal Herrian ukendutien ondoiuetaz. Errepublikak Elisa ezartzen du bere tokian, bere bizi pertsonalean gelditu behar den gauza bat. Ez duena deus ikustekorik antolak politikoarekin. Politika errepublikaren mundua bilakatzen da eta bian arteko zatiketa garbi bat egon behar da. Gein haute etxamendien kantakintza dela eta egun otxagabia kantoia nula sortu den aipatuko deiku. Maiorgan, donianen, bazen sekundarkipi bat, eta baskari batean solasa bazen. Mais c'est vrai ça que ils se sont entendus tous pour vendre ensemble le village. Ils, ils ne sont plus que 60. Utsumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Utsumandoko Itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz, itzeta putz, putz, itzeta putz, putz, itzeta, itzeta, itzeta, itzeta, Eta zerberi prentxan tenore untan berria puntu eusekin abiatzen dugu itzuli hau eh, irigune elkargo bakarra ipagai hemen ere. Bertan behera usteko eskaera baztertu du paueko hausitegiak, hausitegiak erabaki du prozedura legez egindela eta ez dela presarik bere bertan behera usteko erabaki hartzeko. Elegiteak beranduago aztertuko dituzte eta luze jo dezake dolezake hausiak uh, aipagai da ere gai hau kazeta puntu eusen, paueko zitegiak elkargo bakararen kontrako elegitea ez estatu du, eta media bazken ere eh, ber uh, gaia, eta argazkitan agertzen da prefeta hemen... Langile bat hilda seguran, uh, eh, basuan edo oianean lanean ari zela, pinudi batean ari zen lanean eta adar batek buruan jodu, lan istripua beraz hemen aipatzen du uh, berriak eh, beste gaietan. Eh, Euskal Gatazka, Gatazkaren inguruan den begirada murriz zailea salatu du emagune gogoeta taldeak bi urte luzeko ez prozesutik ateratako ondorioak bildu ditu topaguneak dokumentu batean Euskal Gatazka deiturikoari ikuspundu feminista bat geituz. Kolombia biztan da ipagai ere berrian eta argian gai nagusi da orain, argia.eusen, bake akordioaren aurka egindute referendumean parte hartu duten kolombiarek, irurogei mila botoren aldearekin akordioaren aurkakoek irabazi dute beraz kontsulta, aurrikuspen guzien aurka, azkenean, ez eh, hori espero, Kolombiako gobernuak eta FARC talde gerrilariak lortutako akordioa berrestearen aurkakoek irabazi dute Kolombian erreferenduma bosken euneko berrogeita amarkakotx biarekin. Argian bestalde argia eguna, biztan da ipagai, haste buru untan baitzuten itzordua ondaruan, honen bilduma ikusten alduzie bai iruditan, bai artikulutan, baita bideo batzuen bidez ere. Emazte bat eta bi ume etxegabetu dituzte aldiz gazteizen, hau ere argian eh, titulu nagusietan tenore untan, gazteizko zabalgana auzoan aurri ikusia ziren zen etxegabetzea gauzatu da eta emakumezko bat eta bi ume kaleratu dituzte alokairuan bizi ziren etxetik uh, astelen untan beste etxegabetze bat egingo dute ere zabalganan etxegabetzeak eta etxe kanporak eta korbiletik segituak eta sustenguz ere eh, lagunduak naiz eta beti uh, etxe kanporaketak lortzen diren orain artean. Kaseta puntu eusen bestalde asteburuko itzordu bat aipagai lapurtarrak bilduak Bertranen begirada pean ustaritzek lapurtaren biltzareko edizio berri bat errezibitu zuen atzo aurtengo berezitasuna ego erditan proposatu zuten antzerkia izan zen karrosan edo desfilearen ordez espaita edo hori bederen espaita izan aurten ikusgarrian Bertran lapurdikoak ospakizunaren etorkizunari buruzko gogo eta mezu bat azaldu zuen kezkabatekin e, eh, begeroari begira. Bi aurren gorpuak aldiz atseman dituzte aturri ibaian, e, eh, jan bezala, lau eta sei urteko hauren gorpuak atseman dituzte ostiral gauean, bai honan, Bertara urbilu sokorri zerbitzuak gazten ama ibaiaren ertzan atseman zuten eus edota mediabazken ere Aipagai. Kolombia ere aipagai eh, media bazken eh, eta bestalde uh, bihar gukera aipatuko duguna hitz eta putzen. Moienbri errian edo Moienbri etxaldea barkatu Pikardian da hau eta hogei bat preso oik hemen uh, bukatzen dute hoien kondena hor etxalde hortan beste alternatiba bat presondegiari proposatzen dute eta filma bat edo dokumental bat egina izan da hortaz ale Aler Libre deitzen dena, bihar eta asteazkenean ikusgai izango dira Bayonan eta Garazin, eta beraz, eh, hemen mediabazken aipak gai da, ipar euskal erriko itzan ere, eta erramezala itzetaputzen bihar, Gabi Muezka gure Gabi muezka gure gomitarekin. Eta zidu bukatzeko gainagusiak tenore untan hontan eh, bordale. inguruko bidea jokat delakoa. Zentzu bakarrean Alain Juperen erantzuna. hau da titulua, xetasunak eh, nahi baituzi zidu ezten itzordua eta bestalde eh, abiadura hondiko treina aipak gai frantses gobernuak amasei abiadura hondiko trein manatuko ditu Alstom eko edo Belforenden Belfor Alstom lantegia salbatzeko iduriz bosteun milioi euroko uh, erosketa hemen beraz. Ara zer ginoen aipatzeko gure prentsa Ты бишь там пуц, уц, хуч. Я тебя Itzeman bezala, gurekin izango dugu zonbait minuturen burua Nikolas Blain baterako kidearekin aipatuko dugu uh, pauen uh, iraganden hausia joen astean eta gaur beraz erabakia eman du elkargo bakararen kontrako elegitea ez ez tatuz, bere iritzi hartuko dugu eta ondoko pausua ibegira ere galdezkatuko baina lehenik kantuño bat izarorekin. Bat, bi, bat, bi, irula! Bat, Arok disko berria agertzen baitu do ateratzen baitu hemen zingirak Zingirak kantua. Zingiretan eta ama Bizarro, deitzen da hau txau zingirak kantuan zuten zenuten disko berria plazaratu berri du, gaita urteko artistak, uh, bizkaitarrak, eta beraz, uh, ara, kantautore Euskalduna, eta hola izendatzen du bere burua. Pop doinuekin eh, eta iduriz fama biltzen ari da hainbat be musika mundu hortan, ala momentuz eh, jakiten duguna, behar bai gumatez, maia muruagaren gumite izango da, nordaki kantuz kantu, eman kizunean orain aldiz, eh, itzetaputzen gumitaren tenorea. Itzetaputz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan eta erran bezala elepa ipatuko dugu eta sustut eh, azken egun hauetan aipatzen ginuen hauzia, paueko hauzitegiak erran bezala elkargo bakararen kontrako elegitea ez estatu du, gaur zuten beraz erabakiaren berri emaiten, gurekin dugu Nikolas Blain baterako kidea txalde hona. Ah, txalde berri hori beraz biztan dena zuentzat berri ona, baina sorpresarekin hartzen duzia, ala ez? bo sorpresa ez tali malia, ba egin eh, ala ere uh, gauzak eh, legalki egin zirela, baina beti bada olako duda bat, baile baten eskutan delarik erabakia, uh, izaiten altzen ahiskua gaur gaitia, pauetik gaitia, eleparen sortzea uh, gelditzen zela, beraz uh, ez tali maleko sorpresa, baina jangura bat gutxo bederen olako emaitza batekin. Hor, uh, ala ere, hori ziberda, beraz, haute txibazuek egin zutela elegit hori. Eh, Hauzia segitu zinuen zuke? Hauzean eh, ez nintzen, gero urbiletik segitu ditugu aldekoen eta kontrakoen eh, argumentazioak. Hor, uh, eh, hoitara zibarra paueko erantzun hori gaur egun uh, ez dela funtsari buruzkoa, bada bigarren hauzi mm. bat ondoko hilabetetan uh, atertuko dena. Gaur egungo emaitza da, uh, sortze faseari begira, funtsari buruzko erantzuna ukan arte, ian gelditu ziren uh, sortze lanak, eta gaur egun argiki paueko epaitegea, Eta zaite no segitzen dugura uh, eh, lanean eta gainera argumentatzen du ere pixka bat funtsari buruz, beraz aski baiko eh, baita ere bigarren hauziari buruz. Mm, azken luze irauten aldu ere? Bai, eta hortan zen eh, gaurko erronka zen, eta badak erantzuna etorriko dela urtarriaren eh, lehenetik goiti, beraz egin nahi du PCI eh, sortu, sortzearen ondotik, eta beraz arriskoa zen gaur, gaur erraite epaileak gelditu garzela ikusteko, uh, jan legezko zenez, baina uh, bon, ez da olakurik uh, gertatu, eta beraz martxan jarriko da orain elepa, Euskal er, Ipar Euskal Herriko lehen instituzioa, eta, eta gero ikusiko ze metzateratzen alden beste eta ausitik, baina egin eta egia arrisku gutiago badirela. Uh, justuki ala ere, uh, elegite hoietaz uh, eh, eta behazkinen oztopo hoietaz nola hartzen dituzue hor? No, guk argita garbi, nugu eztabaidaren fasea bukatua dela, guai eh, beste eztabaida mota batzu badira kompetentzian inguruan, fiskalitateaz eta abar gogoetatzeko, baina uh, elepa sortu bai ala ez, fase hori bukatu zen erriko kontseluetako boskekin, eta guri duriko hori etxi behar zen, beraz, klas ilegitasunik guri duriko uh, eh, elegiterik pausatzeko, beti bada bat buruz, baina espero dugu izenpetzaileak uh, lanian hasiko direla, mainguruan... main Eh, oartu gira gidaritza bat ez direla um, eh, kamporatuak eh, izan, baina ala ere ez urte ardura espirik uh, izanen mm. lantaldeen animazuetan. Beraz goi, lanerko ordua etorria da, alimaleko beranta ezartzeko eta tajeren lehenan indarrean jartzeko elet behia. Hmm, Ordean, gidaritza bat nola da, segirotan pasatzen da justuki kontrakoak hor baitira, naiz eta ezen arduretan izan, uh, segirotan pasatzen da. Bo, guri duriko askiongi, behartuak baitreagoa egitea, baina egia da, ele, dute olako errikurtso eta kanpoan zaiten aldiren e, eh, bilkura batzuek, ez dutela laguntzen eh, giroa lasaitzen eta abar, baina eh, espero dugu bederen gaurko erantzunarekin lasaituko direla e, baztehak, fasea ez tabaidaren pasea egan bezala guretzat e, da, orain juridiko kiere lehen erantzun bat ukan dugu, eraz orain amementoa egiazki e, sartzeko kompetentzietan, fiskalitatean, antolaketa horoko gean, jaste zaiteko urtahiraren lehenian. Odan antolaketa aldetik ze fasetan eh, ziste hor? Bon, gidaritza batzordeak uh, bere bilkurak biderkatuko ditu, aurreku zen bi astero, biltzea astero, bilduko dira elduden astetiko iti, beraz eh, hor uh, ritmoa ere indartuko da. Uh, gidaritza batzordearen inguruan bost lan talde osatu dituzte, eta horiek ere ondoko asteetan uh, egen lehen bilkurak uh, dituzte. Uh, azpimagatu behar da ez girela zerotik partitzen ere, azparneko lan taldeen bitartez hainbat pista edo aurku eman uh, baitziren, gaurko erri elkargoetako langile horrek ere sindikaten eh, eh, hainbat proposamen egin dituzte, beraz gauzak guzi hartu behar dira eta banan-banan konpondu gauzak martxan dertzeko 2008an. Gakinez ere 2008-2008-2008-goi uh, eh, fase hori zaren transizosko fase bat eta ez dira gauzak guziak egin behar hor iru hilabetez tarapataka mm. Hori da, zenta hor, azkenan lehen pausu bat da, ez da elepa osoki plantan izanen urtagilaren lehenean, orden zer izango dira lehen pausu plekken Ma, juridikoki bai bere egitura guztiak eta eh, ala ere leparen egitura guztiak martxan ezanen dira uh, urriaren lehenan langile guztiak pastuko dira gaurko amak elkargoetatik uh, elef bakarrerat, beraz ala ere uh, erran behar dinata amazazpian berian uh, egitura berian martxan dela. Aldiz kompetentzien inguruan, adibidez uraren kudeak eta sanea amendu kolektibo eta horiek oro badira tarte bat zu, bingata emezorzi, emeletzia arte, beraz horiek pixkanaka, pixkanaka sartuko gira gero indarrian egitura Eh, berrian. Eta hortan da lotu beharko, berri goita kidetako asambada horrekin, izanen diren lan taldeekin eta abar, eh, mm. eta berri diot langileak eh, lagundurik, aintzina egiten alko da, 2008 goieko hauteskundeak arte, erriko hauteskundeak arte. Mhm. Erran bezala beraz, eh, elepa bidean, urtahilaren lehenetik aintzina, estruktura plantan izango baita, Ipar Euskal egian eta uh, eh, ala ere beti hor eh, gelditzen da beste hauzi bat, errekurtso bat, erraren dugu, Bartelemi agerren izenean, pausatua izango dena, konturtan hartzen ote duzue, errekurtso hori, edo aintzinatzen ziste hori pentsatu gabe, hori landu gabe? Bon, bena den, kondutan hartzekoak dira eh, diren errekurtso guztiak, nahiz eta egun eh, zilegita sulikon hartzen, uh, baina main gainan bali madira, er, nahi du beti hori badela, baina guri iduriko uh, lehen erantzun hori, eta ostion erraiten nuen bezala gainera argumentazioan sartu dira ere funtsari buruzko puntu batzu, beraz uh, argi eta garbi, administrazio austegiak erraiten du, gauzak legez egin girela, eta ez dela zalantzarik bedaren proceduraren aldetik beraz uh, ikusi behar da ere beste Frantziako lurralde batzuetan elegite batzu uh, eh, batzuek ez dutela biharamunik izan beraz dena den hor argi uh, martxan jartzen dela dinamika orokor bat frantses uh, estatu osoan uh, e PCI famatu horien martxan jartzeko kurtarriaren lehenan eta uh, hoien artean bat eh, ipar euskal erikoa. Mm -hmm. irailaren hogeita zazpian elkargo bakararen kontrako elegite aztertu onduan, paueko hausetegiak jakin arazitu beraz gaur, errikurtsoa ez estatua zela, erabaki hori hartu zuela. Nikolas Blain gurekin ginuen, mileskera? Milesker zuai. Mileskera zuai. Itzordu berri bat entzuleak, aktualitatearen komentatzeko saio berri bat abiatzen dugu Euskal Irratietan hilabeteko lehen asteleenetan. Gurekin izanen ditugu Dominika Iruti ekonomilaria, Eguzki Urteaga soziologua, Goizeder Taberna kasetaria eta Michel Berroko erigoen laboraria. Lehen txaiuan komentatuko ditugu besteak beste, asteleenean berian paueko administrazio hauzitegiak hartu behar duen deliberua elepari buruzko txuetaz, egualdeko hauteskunden ondorioak, lab sindikataren bazterketa entxegua eta beste, eta zuek ere entzuleak zuen iritzia plazaratzen alko duzue. Aktualitatearen komentatzia Euskal Irratietan, astelen arratz untan, zazpiontan, errepika biara munean lauontan. 2008-tik 2008-a arte Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea izan da Iñaki Goirizelaia. Egitura zertan den, Ipar Euskal Herriarekiko loturak, una asterteko goiz behin aipatuko ditugun gai batzuk. Eta sei minuturen buruan, e, seiak izango dira susen Euskal Irratietan berri entzat, eh, eta betarte hau musika pixka bat entzuteko proposatzen dautziet, eta e, historia, urbileko historia pundu bat, ere horretarazi, zurriaren iruan 2000 an amekan duela bost urte susen Eusko Jaurlaritzak, Euskarazko saiakeraren Euskadi literatura saria eman zion moroak gara behelaino hartu, artean, eh, galerazko ikura, liburuari esker, hori uh, eh, sarion handia, Joseba sarion handiari, eta behor gatazka tipi bat izan zen, uh, jakinik, Eh, dirua ez ziotela eman nahi izan eh, sariari xariari dagokion dirua txiki egingo zutela jakinarazi zuen justiziaren aurrean bere egoera irregularizatu artean ondotik Espainiako zitegi nazionalaren fiskaltzak hauzirik etzuela erran zuenean diru xaria eman zioten Joseba Sarrion handia, beraz, proposatzen hau ziet, edo bekeran bere hitzak hemen galtzetan gordetzeko koblak. Rupera Ordolika Bizarra urtzan zean lehena bitzen. Jaku zahar zaharrena orain txeda esnatzen Teilako horri hor magrisa Isilean lastantzen Zoko beltzen egaztia Gau herria egun zen Hemen gautza ez zinirten Errautzen gazteluti sare asare Gugana bain Azpian naugati batzen tristurarin loturi Hemen atza utzer denen zadiera ziezini Gau izuen goro deleku eta belar itxenak. Amakuen katedralan bizatzen egu sena Hau ere mubez berage biharan motzena Hemen datza gorot herri bat izan zenan zen omen burumeko bizira. Kartzelara saratu oro heldua da opira, saguzaren lehen urkaben egira. Tarki gabe harina uzun giltzapian koblatan Oina zea bisitari goguaren zainetan zaintariak paper dila ari dira zeldetan. Erdu eta to zuretzat gordeitza Erdu gordeitza zugatzetan. Super ordolika galtzetan gordetzeko koblak kantuarekin eta behar bezala sarion itzak hemen duela bosturte susen. Saria eskuratu bai zuen Euskal Eta horrekin, eh, guso-gusoan beraz agurtzen zaituztet gaurko, bi harritz eta putzemankizunean izango gira, usoian bezala bostak eta seiak artean, eta ustiralean utxegin balin baduzue goiz berri saioan bihar entzuten alko duzue itxasuaren kantua, aktualitateari lotu kantu bat, eh, astero, gutxi gora bera, entzuten albaitu zue, eta aurten, eh, ba, doioen astean, itxasuarek egin zuten bihar entzungai, eta beste gauza biztan da, sehiak euskal iratietan.